e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou. Um dia quis ver o céu benzeu-se com o chapéu e voou. da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o longe da ponta da serra. O gato fugiu da fome. O padre deixou-se ficar. O café mudou de nome. E eu vou ver a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela. Bueno, agora baixamos outra vez a música eh, Esta música tamén é portuguesa eh, sí, eh, sí, do, sí. Do, É do noso idioma vamos, ainda Va, que, Va, Claro, é tanto que se entendemos perfectamente Vouche, vouche presentar a Pepe Formoso Bueno, oh. xa falamos con el en varias ocasións sí. non? Vamos a saludarlo Moi boas tardes, Pepe Hola, moi boas, un placer saudarvos dende aquí, dende a Costa da Morte Bueno, pois pues eso, que queríamos era falar de, contigo da costa, dende, dende a Costa da Morte Dende Vela Muxía, que hoxe ten unha celebración especial Que, bueno, que incomodamos un chisquiño antes Pero que, por polo menos, o todos os nosos ointes Volve a coller sí. Vela Muxía un novo recital poético musical eh, eh, que ten grandes personaxes persoeiros precisamente algúns deles coñecidos de nós eh, eh, que tamén estiveron aquí en, en Cataluña connosco Armando Requeixo e Rosalía Morlán eh, sí. eh, e eh, e tamén Manuel de Felisa que é un grande músico tamén Exactamente, sí, señor. E, e máis, e máis. E, sí, sí, tamén Bencharo, e tamén teria que estar, eh, a parte de Lobato, eh, Armando e Rosalía, tamén teria que estar con, con nos José Luna. Sí, Pero a mala, a mala noticia de que de todos eles, desafortunadamente, un caiu un combate. Eh, a muller de Xosé eh, ten, un, ten un virus eh, así moi agresivo, eh, está facendo as labouras de acompañamento de cónxuge, que non lle queda outra, claro. Claro, claro. claro. Non, e ademais, por prevención, mellor non achegarse para que non eh. contaminar os demais, lóxicamente. Home, claro, eh, facémoslo un pouco tamén por, por, por manter a, a xente un pouco protexida. Claro que sí. Eh, lógico. bueno, o xexa, que eh, estes artistas, eh, eh, a partir das, bueno, das, das sete, non? No, no, no, xa va, perdón. A, a, sí, a partir das sete, non? Sí, sí, sí. A partir de sete comeza este evento aquí en Belamuxía, que unha vez máis se eh, enxerá aquí a Costa da Morte e Muxía de, de palabras, e eh, de, de sons e de música, porque tendo Manuel de Felisa sabes que é un verdadeiro placer claro. poder escoitalo coa súa voz tamizada polo mar, tamizada polo, polo rural, tamizado sí. por Galicia, sí. eh, que a realidade é que nos deixa eh, moitas satisfaccións, non? E, eh, eh, eh, e bueno, vamos a disfrutalo. Epicentro Cultural Poético organizado por ti e, to, e o teu equipo, non? Sí, bueno, eh, a verdade é que eh, eh, Eh, estas sensibilidades ao final acabámonos coñecendo todas e, e estas sensibilidades pois crean equipo uh -huh. e cre, crean un clima que unha cousa chama a outra, non sabes? E, uh -huh. e bueno, non, non fai moito tempo coincidín con, con Xosé Lúa nun, nun evento uh -huh. e, bueno, decía coñecerme por Xosé Manuel Lobato e por sí. Miguel Villar, que tamén é outro dos mecenas da cultura de nosa terra e, e bueno, grazas a eso, bueno, pues, van, vamos orquestando cousas e as cousas van fluindo, pero non te creas que con moitísimo moitísima dificultade. Ao revés, fluen moi facilmente. Cando hai unha certa sensibilidade e entendemento, estas cousas suceden moi pero que moi rapidamente. Uh -huh. Ves de, de, de, de, de facer aí, hai pouquiño tamén himno novela Fisterra algo tamén cultural, moi, moi relacionado tamén coa poesía, non? Sí, sí, sí, a verdade é que, bueno, aínda estamos abrallados, aínda sonan os ecos da voz <laughs> majestuosa de Juan Carlos Mestre, que mm. encheu, encheu de palabras Bela Fisterra de emocións, foi mm. tremendo, porque veo acompañado co seu acordeón diatónico, eh, co seu baixo, eh, e bueno, a verdade é que fui, fui bueno, mm, fui alucinante, se me permites unha expresión máis frívola e lonxe da literatura, pero sí que é verdade que lle dou unha sorpresa a todos ali presentes coa xenerosidade que lle corresponde e sacou a recitar a Rosalía Fernández Real, a Modesto Fraga, sacou Ajá. tamén a, a Xosé Iglesias, eh, te podes imaginar, eles non sabían nada, mm. eu sí que sabía, pero bueno, quixemos deixalo como sorpresa, e, hmm. e bueno, foi un evento, bueno, que está aí nas redes, eu invito a que nos, nos sigades Vela Fisterra e Vela Muxía e aí tedes o, o directo de, de... de do evento da, de aquel día, que foi fai unha semana claro. aproximadamente. Claro. E bueno, nada, estas cousas se orden así e bueno, logo de falar con José Manuel Bola, Lobato, que fui xunto con, con José Luna, os precursores deste, deste evento que vai ter lugar dentro duns minutos aquí nas terrazas de de Belamuxía, onde aínda non se puxo o sol do sol, de todo, aínda hai un pequeno solpor eh, que, tin, que tiñe de vermello as, as ondas e, e tamén as nubes que, que nos acompañan aquí no, no fin do mundo. Eh, pero que, que aparte de que acompaña que, cada vez que eu, eu miro aí no, na, nas redes aparecen fotografías belísimas de precisamente desa zona, non? Sí, sí, a verdade é que somos moi moi fotografiables, <laughs> digamos, non? Porque a que non lle encanta ver unha, un sol por, non? Ou ver unhas ondas embravecidas, eh, pero bueno, tamén ten que ter a, a, a calidade e, e a sensibilidade do fotógrafo, non? Que fai eso, e nós afortunadamente tamén coñe, que eh, estamos rodeados de un grupo de, de amigos que nos facilitan as súas fotos e, e estamos aí a, a seleccionar as millores para que disfrutedes os que non estades tan preto da nosa terra, non? Que non fondo tamén sei que tedes esa morriña, eh. esa morriña tan nosa por e eso. que eso axuda un pouco a, a reconfortar a alma, non? Por eso, Hombre. por eso, por eso. Bueno, eh, eh se dobralo, se doblamos o mapa sí que estamos aí. <laughs> bueno, por eso, por eso eh, dedicámonos precisamente a este este traballiño que facemos aquí dúas oriñas de radio en galego, pois pues, achéganos moitísimo máis a a, a, a, a vos, terra. ao vosso solpor. A verdade é que eh, é un... cousa. Casi podedes arrecender o Atlántico, non? Claro. Sí. <laughs> sí, sí. <laughs> Os dous mares, non? Sí, sí, sí, sí. De verdade que, que ache, felicitamoste, Pepe, e non queremos incomodarte, que sabemos que, que, que estás preparando, estás traballando nese, ne, nese evento. Eh, bueno, pois a, a, a darlle unha aperta grande a esas persoas que aí te acompañarán que, que ademais admiramos moitísimo tanto a Armando como a Rosalía como a Pepe o Manolo estivo aquí precisamente hai, hai un tempo eh, e as nosas Rosalieiras acompañaron o cantando aí no, ah, no, sí. no tradicionario el pues pois, estivo pois Manolo encantado. acaba de aparcar o coche aquí agora mesmo sí. e vou axudar a facer o, tra, o trafego estou, estou falando con Radio Cornellá amigos teus que con debe fal e xa, xa nos dixeron que eran que eras amigo bueno nada mala. Estábamos precisamente co trafego destes, destas vale, cousas, pues... dos, dos altavoces e ahora mismo dos instrumentos, iremoslo subindo vale, e para, pues... para comenzar a sete. Pois eh, unha aperta grande a eses grandes artistas e a ti tamén. Muy... Ah, pois ben. moitas grazas, aquí estamos dispostos sempre a, sen, a facervos sentir un pouquiño máis preto da casa. Garciñas. Moitas grazas. Hasta logo. Unha aperta. Veña, Igualmente. vamos a despedirte con música de precisamente de Manuel de Felisa, a ver se si eu tengo aquí o noso técnico. Veña, para. Pois, pois non eso ten... sería o peche perfecto este evento. Sí, sí, porque o noso técnico mm, de, se non é agora despois seguro que apoyemos, xa verás. Sí, sí, sí. Perfecto. Veña, unha aperta Manuel. Eh, un saúdo, un saúdo den, unha, da Costa da Morte. Unha aperta para Manuel e todo o equipo, to, todos eses grandes artistas que estarán aí contigo. Sí. Veña. Serán dados todos eses, eses recordos. Apertas. Veña, apertas. Ata o veño. Deica logo. Chao, chao. Non, non potemos a Manuel de Felisa, pero o técnico noso sí que ten música. Sí. Para adiante a música para dos. a pedra unha balada foi pra cidade, Maria foi ver o mar, a Joana passou da idade, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, a Matilde desanimou. Um dia quis ver o céu, eu secou o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra. E o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré gira pelo próprio pé, contra o tempo que gira o relógio da Torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar. O café mudou de nome e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela, não ouviu que se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Ah, ah. Minha rua eu vejo, gato vento. Cair ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé, que dá corda ao relógio que mora na tua Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar se um dia quiser voltar